Antras skirsnis. Šitai kur kas svarbiau negu manai, juk tu nemėgsti danteso. Nemėgstu iš puikelių. Na, tai pasakyk man visą, ką žinai apie Katalonę. Ne kažką te žinau, bet mačiau tokių dalykų, kurie kelia mintį, kaip jau esu sakęs, kad vykdamas pro senąją ligoninę busimasis kapitonas gali patirti nemalonumų. Tai ką tu matei? Na, sakyk. Ogi mačiau, kad kiekvieną kartą, kai Mercedesa ateina į miestą – ją lydi augalotas vaikinas katalonas. Juodų akių, raudonskruostis, tamsiaplaukis, labai karštas. Jinai jį vadina pusbroliu. Tikrai? Ir tu manai, kad tas pusbrolis jai meilinasi? Aš taip spėju, nes po velnių, kas gali būti kita tarp 21 metų vaikino ir 17 metais gražuolės. Tai tu sakai, kad Dantesas išėjo į katalonus? Pats mačiau, kad išėjo. O jeigu mes paėjėtume tą pačią kryptimi, užsuktume į rezervą ir gurkšnodami malgos vyną, palūkuriuotume naujienų. O kas mums jas praneš? Dantesas eis pro šalį ir iš jo veido matysime, kas įvyko. Eime, tari kadrusas, bet už viską mokėsi tu. Savaime aišku, atsakė danglaras. Ir abudu nuskubėjo į minėtąją vietą, įžengė į smuklę, paprašė butelio vyno ir dviejų stiklinių. Iš senių Pamfilio jie sužinojo, kad maždaug prieš dešimt minučių Dantesas praėjo pro smoklę. Įsitikinę, kad Dantesas katalonuose, jie susėdo po sprokstančiais platanais ir figmedžiais, kurių šakose pulkas linksmų paukščių klegėjo apie pirmąją gražią pavasario dieną. Trečioji dalis – katalonai. Už šimto žingsnių nuo tos vietos, kur abu draugai žvilgčiodami į kelią ir atidžiai klausydamiesi gurkšnojo tviskantį malgos vyną, anapus pilkos kalvelės nualintos šiauriais vėjų ir sauliais plėtėjo katalonų kaimas. Prieš daugelį metų išvyko iš Ispanijos kažkokie išeiviai. Įsikūrė šiame žemės klipelėje, kuriame ir dabar gyvena. Nežinia, iš kur jie atkeliavo ir kokią kalbą kalbėjo. Vienas jų vadų, suprantas provansiečių šneką, paprašė Marselio bendruomenę atiduoti jiems tą pliką ir nederlingą kyšulį, ant kurio jie, kaip senovės jūreiviai, ištempė savo laivus. Prašymas buvo išklausytas ir po trijų mėnesių aplink 12 ar 15 laivų, kuriuos tie jūrų čigonai buvo atplukdę, išaugo nedidelis kaimas. Šiame kaime pastatytame savitų ir dailiu, pusiau maurų, pusiau ispanų stiliumi – ir šiandien tebe gyvena tų žmonių palikonys, kalba savo prosenių kalbą. Tris ar keturis šimtmečius jie buvo ištikimi kyšuliui, ant kurio buvo nusileidę nelyginant pulkas jūros paukščių. Jie niekiek nesusimaišė su marseliečiais, tuokėsi tik tarpusavį ir taip laikosi savo tėvynės papročių, rengėsi jos drabužiais, kaip išlaikė savo protėvių kalbą. Kviečiame skaitytojų sekti paskui mus vienintelę šio kaimelių gatve ir užeiti su mumis į vieną jo namelį. Namelio sienas iš lauko pusės saulė nudažė nukritusių lapų spalvą, būdinga visiems šių krašto pastatams, o iš vidaus dažytojo teptuką suteikė jiems tą baltumo atspalvį, kuris yra vienintelį ispaniškų posadų puošmena. Posada – ispaniškai viešbutis – Graži jauna mergina, juodais lyg darva plaukais, švelniomis tartum gazeliais akimis stovėjo atsišliejusi pertvarą ir plonais, tarsi antikiniais kultūros pirštais, maigė nieko nekaltą viržio šakelę, nuo kurios nuskintai žiedais ir lapais jau buvo apibarstytos grindys. Iki alkūnių nuogus, įdegusios ir visiškai tokios pat kaip Arlio Veneros jaus rankus drebėjo lyg drugio krečiamus. Jis tukseno į grindis grakščia, gražiai išlenkta kojytė taip, kad buvo matyti nepriekaištingos formos lieknus ir dailius blauzdus, apaudos raudonus medvilniais kojinėmis, pilkais ir melsvais ruoželiais. Už trejato žingsnių nuo jos, nervingai sukdamasis keidėje ir atsirėmęs alkūniai sutrunėjusią seną komodą, kokių 20-22 metų stambus žaliukas stebėjo ją su nerimu ir apmaudu. Jis tartum klausiai akimis, bet nepalenkiamas ir skvarbus mergino žvilgsnis pašnekovą tramdė. Klausyk, Mercedesą, tarė jaunuolis. Greitai bus Velykos, pats laikas atšvesti vestuves. Vis dėlto atsakyk man. Fernanai, aš jums jau šimtą kartų atsakinėjau ir jūs turite būti pats savo priešas, kad vėl mane klausite. Na, dar sykį pakartokit, maldauju, dar pakartokite, kad tikrai galėčiau patikėti pasakykit man šimtąjį kartą, kad atstumėte mano meilę, kurią palaimino jūsų motina. Priverskit mane suprasti, kad jūs žaidžiate mano laimę, kad mano gyvenimas ir mano mirtis jums niekas. Ak dieve, mano dieve, kaip baisu Mercedesą dešimt metų svajoti, kad būsiu jūsų vyras ir staiga netekti vilties, kuri buvo vienintelis mano gyvenimo tikslas. Bent jau aš, Fernanai, jums tos vilties nežadinau atsakė Mercedesa. Jūs negalit man priekaištauti, kad kada nors būčiau jūs viliojusi. Visada sakydavau, aš jūs myliu kaip brolį ir niekada nereikalaukite iš manęs daugiau nieko tik šios broliškos draugystės, nes mano širdis priklauso kitam. Argi aš jums to nesakiau, Fernanai? Taip, žinau, Mercedesa, atsakė jaunuolis, jūs visada būdavote su manim žiauriai atvira tačiau užmirštate, kad katalonai turi šventą įstatymą tuoktis tik tarpusavį. Klystate, Fernanai, tai ne įstatymas, o tik paprotys, nedaugiau. Ir tikėkit manim, jums neverta tuo papročiu remtis. Jūs ištraukite burtą, Fernanai. Jeigu esate kol kas namie, tai tik per malonę. Šiandien arba rytoj jūs gali pašaukti kariuomenę, o kai pasidarysit kareiviu, Ką veiksit su nelaiminga našlaitė, vargšė be pinigų, daugiau nieko neturinčia tikone sugriuvusią lūšnelę, kurioje kabus seni tinklai. Varganas mano tėvų palikimas motinai, o motinos man? Šit jau metai, kai ji mirė, ir tik pamanykit, Fernanai, juk aš gyvenu beveik išmaldą. Kartais jūs taip elgėteis tartum, aš jums padėčiau, ir vien dėl to, kad turėtumėte teisę dalyti su manim savo žukliais laimikį. Ir aš tai priimu, Fernanai, nes jūs esate mano tėvo brolio sūnus. Nes mes užaugome draugę ir ypač todėl, kad mano atsisakymas baisiai jūs nuliūdintų. Bet jaučiu, Fernanai, kad žuvys, kurias parduodu ir už kurias gausi pinigų, perku mesgimui kanapių, išmalda. Tai kas, Mercedesa, kad jūs neturtinga ir vieniša, kad esate man brangesnį už kilmingiausio laivo savininko arba turtingiausio Marselio bankininko dukterį. Ko reikia mums vargšams, ištikimų žmonos ir geros šeimininkės? O kur raščiau geresnę už jūs šiais dviem atžvilgiais? Fernanai, atsakė Mercedesa, palingavusi galvą, galima pasidaryti blogą šeimininkę ir sunku laiduoti, kad liksi ištikimą žmoną, jei myli ne savo vyrą, o kitą. Pasitenkinkite mano bičiulystę, nes kartoju, Tai visa, ką galiu jums pažadėti, o žadu vien tai, ką galiu ištesėti. Taip, suprantu, atsakė Fernanas, jūs kantriai kenčiate savo skurdą, tačiau bijote manojo. Bet žinokit, Mercedesa, jeigu mane pamilsit, man nusišypsaus laimiai. Su jumis man ims sektis ir aš praturtėsiu. Galėsiu mesti žvėjų darbą, galėsiu dirbti prekybos įstaigoje tarnautojų, galėsiu ir pats verstis prekybą. Jūs negalėsit viso to siekti, Fernanai. Esate kareivis ir jeigu jūs dabar katalonuose, tai vien dėl to, kad nėra karo. Ir toliau būkit žvejys, užmirškit nerealias svajones, nes paskui tikrovė atrodys dar žiauresnį ir tenkinkiteis mano bičiulystę. Nes nieko daugiau negaliu jums pasiūlyti. Taip, jūs sakote teisybę, Mercedesa, aš būsiu jūreivis. Prausenių drabužius, kuriuos niekinate, iškeisiu į lakuotą skrybelę, į dryžuotus marškinius ir mėlyną palaidinę su inkarai sagose. Juk taip reikia būti apsivilkusiam, kad jums patiktum. Ką tuo norit pasakyti? Paklausė Mercedesa, perverusi jį iš didžių žvilgsnių. Ką tuo norit pasakyti, aš jūsų nesuprantu. Noriu pasakyti, Mercedesa, kad esate su manim tokia rūsti ir žiauri vien dėl to, kad laukiate taip apsirengusių žmogaus. Bet tas, kurio laukite, gal nepastovus, o jeigu jis netoks, tai gal jūra jam nepastovi. Fernanai, sušuko Mercedesa. Aš maniau, kad jūs geras žmogus, bet apsirikau. Esate piktas, jei į pagalbą pavydui šaukėteis dievo rūstybę. Taip nesiginu, aš myliu tą, apie kurį kalbėjote, ir jo laukiu. Jeigu jis negrįž, užuot prikaišiojusi jūsų išgalvotą nepastovumą, aš sakysiu, kad jis mirė mane mylėdamas. Jaunasis katalonas piktai sugniaužė kumščius. Suprantu jūs, Fernanai, norit jam suversti kaltę dėl to, kad jūsų nemyliu. Norit sukryžiuoti savo katalonišką peilį su jo durklu. Ir kas iš to? Prarasit mano bičiulystę, jei būsit nugalėtas, o jeigu pats nugalėsit, mano bičiulystė virs neapykantą. Patikėkit, niekad nesulauksite iš moters palankumo, jei stengsite susivaidyti su vyriškiu, kurį ta moteris myli. Fernanai, nepasiduokit blogoms mintims, kadangi aš negaliu būti jūsų žmona. Įpraskit į mane žiūrėti kaip į savo bičiulę ir į savo seserį. Beje, pridūrė jį žvelgdama baigščiomis, ašarų pilnomis akimis. Palūkėkit, palūkėkit, Fernanai, jūs ką tik sakėt, kad jūra klastinga. Ir štai jau keturi mėnesiai jis išplaukęs, o per keturis mėnesius aš suskaičiavau daug audrų. Fernanas tebe buvo šaltas. Jis nesistengi nušluostyti ašarų riedančių Mercedesų skruostais, o tuo tarpu už kiekvieną jaus ašarą būtų nepagailėjęs stikliniai savo kraujo. Tačiau tos ašaros buvo liejamos dėl kito. Jis pakilo, perėjo per lūšnelę ir sustojo prieš Mercedesą. Jo žvilgsnis buvo niūrus, kumščiai sugniaušti. Klausykit, Mercedesą, tarė jis. Dar kartą atsakykit, ar čia paskutinis jūsų žodis. Aš myliu Edmoną Dantesą, ramiai atsakė mergina. Ir niekas kitas nebus mano vyras, tik Edmonas. Ir jį visada mylėsit, iki grabų lentos. Fernanas nuleido galvą, kaip žmogaus užgesus paskutiniam vilties spindulėliui, ir jų atodusis buvo panašus į aimaną. Paskui staiga atsitiesiai ir sukandęs dantis ir išpūtęs šnervės paklausė. O jeigu jis miręs? Jeigu jis miręs, ir aš mirsiu. O jeigu jūs užmiršo? Mercedesą, už durų pasigirdo džiaugsmingas balsas. Mercedesą. Ak, riktelėjo mergina, suspigusi iš džiaugsmų ir meilės. Jūs matot, jis manęs neužmiršo, jis čia. Ji puolė prie durų ir jas atidarė šaukdama Eik šiekit, Edmonai, aš čia. Išbliškęs ir purtomas drebulio nelyginant keleivis, umai išvydęs gyvatę, Fernanas žengė keletą žingsnių atatupstas ir atsitrenkęs į keidę, be jėgų susmuko į ją. Edmonas ir Mercedesa puolė vienas kitam į glėbį. Karšta Marselio saulį prasiskverbusi pro adaras duris, nužėrė juos šviesaus rautu. Iš pradžių jie nematė nieko, kas buvo aplinkui. Neapsakoma laimė atskyrė juos nuo pasaulio ir jie kalbėjosi padrikai žodžiais, kurie perteikė tokio didelio džiaugsmo protrukius, kad darosi panašus į sielvarto išraišką. Staiga Edmonas pastebėjo rūškaną Fernano veidą, kuris išniro iš prieblandus blyškus ir grėsmingas. Jaunasis katalonas nejučiom laikė ranką ant peilio kabančio jam prie diržo. Ak, atleiskite – tarė Dantesas, raukdamas antakius, visai nepastebėjau, kad mes čia tryse. Paskui kreipdamasis į Mercedesą paklausė. Kas šis ponas? Šis ponas bus geriausias jūsų draugas Dantesai, nes jis mano bičiulis, mano pusbrolis, brolis. Tai Fernanas, jisai tas žmogus, kurį po jūsų Edmonai labiausiai myliu. Argi jo nepažįstat? Taip, pažįstu, atsakė Edmonas. Ir vieną ranką laikydamas Mercedesos ranką, Antrąją jis nuoširdžiai ištiesi katalonui. Tačiau Fernanas neatsakė į šį draugišką judesį, jis buvo bežadis ir sustingęs kaip statula. Tuomet Edmonas klausimai pažvelgė į susijaudinusią virpančią Mercedesą ir rūškaną grėsmingą Fernaną. Vienas vienintelis žvilgsnis jam viską pasakė. Jis užsidegė pykčių. Skubėdamas pas jūs, Mercedesą, aš visai nesitikėjau rasti čia priešą. Priešą? sušuko Mercedesa, rušiai pažvelgusiai savo pusbrolį. Rasti priešą čia, mano namuose? Edmonai, jei aš taip manyčiau, paimčiau tave už rankos ir išeičiau į Marselį, palikčiau šiuos namus visam laikui. Fernano akį sužaibavo. O jei tave ištiktų nelaimiai, brangus Edmonai, toliau kalbėjo ji ramiai ir griežtai, tai Fernana įtikino, kad mergina keurai mato niuriausias jo mintis. Jei tave ištiktų nelaimiai, aš užlipčiau ant moržjono kyšulio ir šokčiau ant uolų žemyn galvą. Fernanas išbalo kaip draugai. Tačiau tu apsirikai, Edmonai, pridūrė ji. Čia tu neturi priešų. Čia tik mano brolis Fernanas ir jis to jau paspaus tau ranką kaip ištikimam draugui. Tai pasakiusi, mergina įsmeigė valingą savo žvilgsnį į Kataloną. Šis tartum užkerėtas to žvilgsnio, palengva priejo prie Edmono ir padavė jam ranką. Jau neapykanta tarsi palaušta, nors dar šėlstanti banga sudužo į neįveikiamą galę, kurią ši moteris ji buvo sukaušiusi. Bet vos tik palietęs Edmono ranką, Fernanas pajuto, kad padarė viską, ką galėjo ir šoko pro duris. Prapuoliau, šaukė jis, tartum beprotis raudamasis plaukus. Viešpatie, kas išvaduos mane iš šito žmogaus, prapuoliau. Ei, Katalonė, ei, Fernanai, kur lėki? išgirdo jis kažkieno balsą. Jaunuolis taiga sustojo, apsidairė aplinkui ir pastebėjo kadrusą, sėdinti pavienyje prie stalo su danglaru. Ei, šūktelėjo kadrusas, ko neini pas mus? Argi taip skubi, kad neturi laiko pasisveikinti su draugais? Ypač, kai ant jų stalo dar beveik pilnas butelis, pridūrė danglaras. Fernanas paklaikusiu žvilgsniu pažiūrėjo į juos ir nepratarė nei žodžių. Jis visai apkvaišęs, tarė danglaras, bakstelėdamas kadrusui keliu. Ar tik mes nebūsime apsirikę, ar tik neatsitiko priešingai, negu tikėjomis? Dantesas triumfuoja? To jau sužinosime, atsiliepė kadrusas ir kreipdamasis į jaunuolį tarį. Na kaip, Katalonė, ateisi ar ne? Fernanas nusišluosti prakaitą žliauginti kaktą ir pamažu įėjo į pavienę. Jaus šešėlis truputį apramino jau susijaudinimą, o vėsuma atgaivino išvargusi kūną. Labadiena, tarė jis, rodos mane šaukite. Ir jis greičiau sudribo, negu atsisėdo į vieną iš kėdžių stovinčių aplink stalą. Pašaukiau tave dėl to, kad bėgai lyg beprotis ir aš įsigandau. Ko gero dar niurkteliaisi į jūrą, juokdamasis atsakė kadrusas. Velni rautų. Kai turi draugų, reikia juos ne tik stiklinę vyno pavaišinti, bet kartais ir sukliudyti, kad jie nemurktelėtų vieną kitą nereikalingą gurkšnį vandens. Fernanas tartum suvaitojo, tartum sukuksėjo ir panarino galvą tarp abiejų rankų, kurias sukryžiuotas buvo pasidėjęs ant stalo. Žinai, Fernanai, ką aš tau pasakysiu, toliau kalbėjo kadrusas, pradėdamas pašnekėsi atvirai ir šiurkščiai, kaip kalba paprasti žmonės, kai pagautis malsumo užmiršta bet kokią diplomatiją. Tu panašus į apmautą meilužį. Ir jis garsiai nusikvatojo. Šia tau, atsiliepė danglaras. Tok žaliukas netam sutvertas, kad nelaimingai mylėtų. Jokauji, kad rusai. Visiškai ne. Tu verčiau paklausyk, kaip jis dūsauja. Na, gerai, Fernanai, toliau kalbėjo kadrusas. Pakel galvą ir atsakyk mums. Juk nemandagu neatsakyti bičiuliams, kai jie tai raujasi, kaip jūsų sveikata. Aš sveikas tarė Fernanas, gniauždamas kumščius, bet nekeldamas galvos. Aha, viskas, danglarai, yra štai dėl ko, pasakė kadrusas, mirktelėje savo bičiulį. Fernanas, kurį tu čia matai ir kuris tikrai geras ir drasus katalonas, vienas puikiausių Marselio žvejų, yra įsimylėjęs gražuolę vardu Mercedesą. Bet dėja ši gražuolį, man rodos, įsimylėjusi į faraono kapitono padėjėją. O kadangi faraonas šiandien grįžo į uostą, tai supranti? Ne, nesuprantu, atsakė Danglaras. Vargšui Fernanui nušluosti nausį, kalbėjo kadrusas. Na ir kas? Tarė Fernanas, pakėlęs galvą ir žiūrėdamas į kadrusą kaip žmogus, ieškas ant ko galėtų išgiešti pyktį. Mercedesa nuo nieko nepriklauso juk taip, ir jai valia mylėti, ką nori. Ak, jei tu taip žiūri į šį dalyką, tada kas kita, tarė kadrusas. Aš maniau, kad tu katalonas ir man pasakojo, kad katalonai nesileidžia nurungiami, kai myli. Be to dar sakė, jog Fernanas ypač baisus, kai keršyje. Fernanas niekinamai nusišypsojo. Įsimylėjęs niekada nėra baisus, pasakė jis. Vargšas vaikinas įsiterpė danglaras, dėdamasis, kad iš viso širdies gailisi jaunuoliu. Ką padarysi? Jis juk nemanė, kad Dantesas taip staiga grįž. Jis galvojo, kad konkurentas miręs arba nebemyli. Visai būna. Tokie smūgiai juos skaudesni, kai jie užgriūva netikėtai. Šiaip ar taip, tarė kadrusas, kuris visą laiką gurkšnojo ir kurį stiprus malgus vynas jau ėmė veikti. Šiaip ar taip, ne vien Fernanui laimingas Danteso grįžimas kelia apmaudą. Juk taip, danglarai? Taip, tikrai taip. Aš dedu galvą, kad šitą jam neišeis į gerą. Bet nesvarbu, toliau kalbėjo kadrusas, pildamas vyno Fernanui ir prisikliukindamas aštuntą ar dešimtą kartą savo paties stiklinę. O danglaras beveik visai negėriai. Bet nesvarbu, jis ves gražuolę Mercedesą, tikriausiai dėl to ir grįžo. Tuo metu danglaras atidžiai nužvelgė jaunuolį, kurio širdį kadruso žodžiai gniaužė į trepliais. Tai kada vestuviais, paklausė jis. O, vestuviais dar nežinia kada, sunirnėjo Fernanas. Šiandien nežinia, o rytoj žinia, tarė kadrusas. Jos tikrai įvyks ir tikrai dantesas bus faraono kapitonas. Ar netiesa danglarai? Danglaras krūptelėjo tai išgirdęs, atsigrėžė ir įdėmiai pažiūrėjo į kadrusą, norėdamas įsitikinti, ar tie žodžiai buvo pasakyti tyčia, bet nuo įkaušimo jau apdujusime jo veidė daugiau nieko nepastebėjo, tik pavydą. Taigi, tarė jis pripylė stiklinės, išgerkime už kapitoną Edmoną Dantesą, gražiosios katalonijos vyrą. Apsunkusią ranką kadrusas pakėlė stiklinę prie lūpų ir vienu mauku ją ištuštino. Fernanas čiupo savoje ir trenkė į grindis. Ojojoj, išputė akis kadrusas. Kas ten ant kalvelės prie katalonų kelių? Žvilgtelėk, Fernanai, tu geriau matai. Man akise jau įmata varuoti, žinai, vynas išdavikas. Atrodo, du įsimylėliai žingsniuoja susiglaudę, susikibę rankomis. Ak, dievė, mieliausias, jiems nei galva neteina, kad mes juos matome ir štai dar bučiuojasi. Danglaras stebėjo kiekvieną Fernanų krustelėjimą. Šio veidas persikreipė. Pažįstate juos, ponas Fernanai, paklausė jis. Taip, atsakė Fernanas dusliu balsu, tai Edmonas ir panelė Mercedesa. Žiūrėk tu man, tarė kadrusas. O aš jų ir neatpažinau. Ei, dantesai, ei, gražuolė, užeikite čia valandėlį ir pasakykite, ar greit vestuviais. Štai ponas Fernanas toks užsispyręs, kad nenori mums pasakyti. Nutilk pagaliau pertraukė jį danglaras, dėdamasis norys, kad rusą sulaikyti, o tas atkakliai, kai būdinga girtuokliams, veržėsi iš pavieniais. Nesvirduliuok ir palik įsimylėjėlius ramybėje. Pasižiūrėk į Fernaną ir imk iš jo pavyzdį. Jis bent jau protingai elgėsi. Dėl to, kad baigėsi kantrybė ir kad danglaras jį erzino kaip Toreodoras bulių, Fernanas gal būtų nesusivaldęs, nes jau atsistojo ir rodė tučto jau pul savo varžovą bet Mercedesa, linksma švytinti, pakėlė gražią galvą ir pažiūrėjo į visus tyromis akimis. Tuomet Fernanas prisiminė, kaip ji grasino mirsinti, jei mirs Edmonas, ir apimtas nevilties susmuko į kėdę. Danglaras nužvelgė abu savo pašnekovus, vieną apkvaišusi nuo vyno, antrą pakirsta meilės. Iš kvailių nieko nelaimėsiu, sumurmėjo jis. Bijau, kad čia atsidūriau tarp girtuoklių ir bailių, Štai paviduolis, kuris svaiginasi vynu, kai jam reikėtų svaigintis tulžimi. O ši čia vėpla, kuriam iš panausys paveržė meilužė, o jis tik verkšlenti ir vaikiškai dėjuoti tą moką. O jo akys tokios žaižaruojančios, kaip ispanų, siciliečių ir kalabriečių, kurie tikrai vyriškai keršyje. Jo kumščiai tokie, kad jaučiui galva geriau gali sutraiškyti negu meisininkas vėzdo. Be jokios abejonės Edmonui laimė šypsosi, jis ves gražuolę, bus kapitonas ir šaipysis iš mūsų. Nebent tik... Nelinksmas šypsnys, perkreipė danglarui lūpas, nebent tik aš čia įsikešiu, pridūrė jis. Ei, tebe šūkovo kadrusas, kiek pasikėlęs ir kumšiais atsirėmęs į stalą. Ei, Edmonai, ar bičiulių nematai, o gal jau taip išpuikai, kad nenori su jais kalbėti? Ne, mielas kadrusai, atsakė Edmonas. Nė kiek neišpuikau, aš tik laimingas, o laimį matyt apakina dar labiau negu puikybė. Taip, geras paaiškinimas, tarė kadrusas. Ei, sveika, ponė Dantes. Mercedesa oriai linktelėjo. Kol kas dar netokia mano pavardė, atsakė ji. Mano krašte manoma, kad vadinant sužadėtinę būsimo jos vyro pavardę, jai galima prišaukti nelaimę. Todėl prašau jūs vadinti mane Mercedesa. Reikia atleisti gerajam kaimynui kadrusui, tarė Dantesas. Jis ne kažkiek te tai apsiriko. Vadinasi, vestuviais bus greitai, ponas Dantesai, paklausė Danglaras, lengdamasis jaunajai porai. Kaip galima greičiau, ponas Danglarai, šiandien sutartuviais pas mano tėvą, o ryt ar poryt, jokių būdų nevėliau sužadėtuvių pietus čia rezerve. Tikiuosi, atvyks visi bičiuliai, vadinasi, jūs jau esate pakviesti, ponas Danglarai, vadinasi, ir tavęs lauksiu, kadrosai. O Fernanas, paklausė kadrusas, juokdamasis girto juoku, Fernanas taip pat bus. Mano žmonaus brolis, mano brolis, atsakė Edmonas. Ir mudu su Mercedesa labai liūdėtume, jeigu tokią valandą su mumis jo nebūtų. Fernanas norėjo atsakyti, bet balsas įstrigo gerklėje ir jis negalėjo ištarti nei žodžių. Šiandien sutartuviais, ryt ar poryt sužadėtuviais. Velniai rautų, jūs labai skubate, kapitone. Danglarai, tarė Edmonas šipsodamasis. Aš jums pasakysiu, ką Mercedesa sakė kadrusai. Nesikreipkite į mane titulu, kuris dar nesuteiktas, nes tai man gali prišaukti nelaimę. Dovanokite, atsakė Danglaras. Aš norėjau tik pasakyti, kad jūs labai skubate. Po velnių. Juk laiko turime per akis. Faraonas išplauks į jūrą ne anksčiau kaip po trijų mėnesių. Būti laimingu visuomet skubama, ponas Danglarai. Kas ilgai kentėjo, tas nelengvai patikė savo laimę. Bet čia ne vien egoizmas, aš turiu vykti į Paryžių. Šit kaip, į Paryžių? Jūs ten vykstate pirmą kartą, Dantesai? Taip. Turite tenai reikalų? Ne savo. Reikia išpildyti paskutinę vargšų mūsų kapitono Leklero valią. Suprantate, danglarai, tai šventa pareiga. Bet nenusiminkite, aš tik nuvažiuosiu ir sugrįšiu. Taip, taip, suprantu, tarė danglaras garsiai. Paskui tyliai pridūrė. Į Paryžių, aišku, važiuoja įteikti adresatui laiško, kurį jam davė maršalas. Dievaži, tas laiškas pakiša man mintį, nuostabią mintį. Ak, Dantesai, mano bičiulį, tu dar neįtrauktas į faraono sąrašą pirmoji numeriu. Ir atsigręžęs į tolstantį Edmoną, sušuko laimingos kelionės. Ačiū, atsakė Edmonas, pažvelgęs į jį per petį ir draugiškai linktelėjęs. Ir abu įsimylėjėliai nuėjo toliau, ramus, laimingi, kaip du dangaus išrinktieji. Ketvirtoji dalis – sankalbės. Danglaro sekė akimis Edmoną ir Mercedesą, kol jie dingo už šventų Mikalojaus tvirtovės. Paskui jis atsigrėžė į savo seibrus. Fernanas, perbalės ir krūpsėdamas, sėdėjo susmukęs kėdėje, o kadrusas murmėjo kažkokios išgertuvių dainos žodžius. Taip, brangus ponė, tarė Danglaras Fernanui, mano supratimu šios vestuvės toli gražu ne visiems žada laimę. Jaus mane iš proto varo, atsakė Fernanas. Jūs mylite Mercedesą, aš ją dievinu. Seniai? Nuo to laiko, kai susipažinome, aš ją visą gyvenimą mylėjau. Ir sėdite čia, raunatės plaukus, užuot ieškojas išeities. Po velnių aš nemaniau, kad katalonai tokie ištižėliai. Tai ką jūsų nuomonė turiu daryti? paklausė Fernanas. O ką aš žinau? Kuo aš čia dėtas? Rodos ne aš įsimylėjęs panelę Mercedesą, o jūs? Ieškokite, sako Evangelija, ir rasite. Aš jau buvau radęs. Ką? Norėjau persmeigti jį durklu, bet Mercedesa pasakė, kad jei kas nors atsitiks dantesu, ji nusižudys. Ką jūs? Tokie dalykai tik sakomi, bet nedaromi. Pone, jūs nepažįstate Mercedesos. Ką ji pažadėjo, tą ir padarys. Vėpla, sušnipždėjo danglaras. Tegu ji žudosi, kas man darbo, kad tik dantesas nebūtų kapitonas. O anksčiau negu Mercedesa numirs, toliau kalbėjo Fernanas tvirtai ir ryštingai, užmerksiu akis aš. Tai bent meilė, sušuko kadrusas jau visai girtų balsu, tikra meilė arba aš nieko apie tai neišmanau. Klausykite, tarė Danglaras. Jūs atrodote nieko savo vaikinas ir aš velniai rautų norėčiau jums padėti, bet... Taip, pritarė kadrusas, sakyk. Mielasis, pertraukė jį Danglaras, tu jau smarkiai įkaušęs – Išbaig butelį, būsi visai gatavas. Gerk ir nesikišk į mūsų reikalus. Mūsų reikalams svarbu turėti blaivę galvą. Aš įkaušęs? Sušuko kadrusas. Tai pasakė, galiu išgerti dar keturis tokius butelius. Jie juk nedidesni už odekolonų flakonėlius. Seneliuk, pamfilė, vyno. Ir norėdamas suteikti savo žodžiams svarumo, kadrusas trinktelėjo stiklinę į stalą. Tai jūs, ponė, sakote, – tarė danglarui Fernanas nekantrai laukdamas, kad tas baigtų savo nutrauktą mintį. Jau neprisimenu, ką sakiau, tas girtuoklis kadrusas sujaukė mano mintis. Na ir kas, kad girtuoklis? Juo blogiau tiems, kurie bijo vyno. Jų širdyse matyti yra piktų minčių ir jie būkštauja, kad vynas neiškeltų jų į aikštę. Pasimaistęs kadrusas užstraukė paskutinės dvi eilutes dainos, kuri tuo metu buvo labai madinga – Visi niekšai tik vandenį laka, šitą jau įrodė mums tvanas. Jūs sakėte, ponė, toliau kalbėjo Fernanas, kad norėtumėte man padėti, pridūrėte, bet ir nebaigėte. Taip, žinau, bet norint jums padėti, reikia sukliudyti dantesų įvesti tą, kurią jūs mylite. Vestuviais man rodos gali lengvai iširti net ir dantesui nemirus. Tik tai mirtis juos ir skers, tari Fernanas. Jūs sambrutaujate kaip sraigė, bičiuli, pertraukė jį kadrusas. O danglaras išminčius, gudruolis su galva, jis jums įrodys, kad klystate. Įrodyk, danglarai. Aš laidavau už tave, įrodyk, kad dantesui mirti nereikia. Bet to juk būtų gaila, jei dantesas mirtų, jis puikus vaikinas, aš myliu dantesą, į tavo sveikatą dantesai.